ecodelavall.com ecodelavall.com Racó de la Vall. A Ràdio Les Planes. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org i també per internet a radiolesplanes.com. うん。 el territori i la transició energètica ineludible. 29 d'octubre de 2021. Escola de la cooperativa Som Energia. pero antes de nada, eh, me gustaría que la sesión de hoy eh, nos la pudiera abrir y, creo que están por ahí ya Jaume Llosa y Pons, miembro del Consejo Rector de energía. Bienvenido, bienvenido, eh, Jaume. Mm, eh, gracias, Iván. bienvenido, gracias a todos y a todos por compartir aquesta, una sesión més. Seguim explorant la transición energética transformadora. Avui el tema es territori i la transició energètica ineludible. És ineludible perquè de les moltes raons a mi m'agrada citar avui el canvi climàtic i per poca empatia que tinguem i per ètica que tinguem amb la generació que ens segueix i les que ens segueixen crec que és, és molt, inel, molt ineludible mm, a diferència de les energies eh, fòssils que estan concentrades a una dotzena llarga de països, les energies renovables Mm, estan a tots els països. Tots els països tenen sol, aigua i vent. Per això aquestes energies tenen un impacte molt més gran en el territori i cal fer-ho, aquesta transició cal fer-la amb molta atenció, amb molta cura de les persones i del territori. Per això espero que disfruteu de la sessió d'avui i ja passo la paraula a l'Ivan. Gràcies, Ivan. Muchas gracias, Jaume, por tus palabras y, por introducirnos eh, de, qué vamos a hablar hoy eh, y, de, qué vamos a, trabajar hoy. Moderador de la charrada, Iván del Caz de Diego, Bioconsulting. Como os decía antes, estamos en esa cuarta sesión eh, de, la Escuela de Somenergía, que desde octubre hasta noviembre estamos viajando por un conjunto de distintas miradas, diversas, de distintos puntos de vista siempre desde una visión, como bien nos traslada Jaume, desde las personas y desde el territorio, eh, y, para seguir construyendo, desde, ese espíritu crítico, pero, pero a la vez ser muy constructivos en, positivo hacia dónde debemos encaminarnos hasta, hacia este nuevo paradigma también energético y esta transición energética transformadora que, deseamos ver. Eh, por resumir un poquito todo lo que hemos ido viviendo, eh, recordar que, que, a primeros de octubre estuvimos hablando de geopolítica, colonialismo y renovables, el 15 de octubre eh, nos centramos en temas de tecnología, el 22 de octubre sobre mujeres y la tierra, cuerpos en resistencia, el 29 de octubre, que es lo que hoy nos ocupa, el territorio y la transición energética ineludible, para luego ese proceso participativo de pase a la acción que vamos a hacer en el taller. El día 5 de noviembre Tendremos el cierre de, la escuela a cargo de Yayo Herrero López y luego hay una sesión el 12 de noviembre, un taller participativo, constructivo para los socios de Son Energía, en el que se van a recopilar todo esto que ha salido de las distintas sesiones para construir, como hemos comentado en otras sesiones, esa narrativa y ese posicionamiento político eh, de, de Energía. Pero sin más dilaciones vamos a pasar y a centrarnos en la temática que, tenemos hoy aquí, que, a mí me apasiona. Yo vivo en un pueblito pequeño eh, y el tema de los territorios, el equilibrio y, conservar nuestra naturaleza y nuestra tierra también me parece muy importante, porque los territorios se encuentran en una carrera contra el reloj para dar respuesta a la emergencia de la transición energética. Esta situación genera unas tensiones vinculadas con la definición y desarrollo de un nuevo modelo energético renovable Y en estas voces que vamos a escuchar hoy, eh, vamos a ver diferentes perspectivas para seguir construyendo esa solución colectiva eh, que, que, buscamos entre todas. Bienvenida, María. Es un placer tenerte aquí y, y adelante. María Crauet i Wenberg, ceramista i periodista, veïna d'Ordis i membre de l'Associació de Micropobles de Catalunya, d'on va ser la presidenta i ara és membre del Consell Assessor i responsable de la sectorial d'energia. Perfecto. <laughs> Muchas gracias y, y, bueno, y voy, voy a empezar, que tenemos el tiempo justo. Uh, a veure, mm, perdoneu, uh, segueixo en català, que és com ho tinc fet, és la idea que, com que has començat en castellà, a vegades els que van viure el franquisme tenim el vici de continuar en castellà. Que el territori eh, et dona una visió darrere país, com si fos eh, el lloc eh, on la gran ciutat doncs, va esplayar-se i doncs, jo havia proposat dir el país. I resulta que quan vaig proposar això, doncs el país, eh, alguns em van dir que tenia un, una, una idea més política i que tampoc els hi agradava. I bueno, seguim amb el debat de si podríem trobar una paraula que no fos ni territori ni país que expliqués la idea d'una mica eh, he agafat aquesta idea del, del Nobel de Física d'aquest any, que han estudiat sistemes complexos de diferents, de formiguers, les galàxies, els cervells, però que han arribat a la conclusió de que és el conjunt el que dona valor. I dic això perquè eh, hi ha una imatge que estava no sé si s'ha Saborret, fa temps que no vaig pel Pallars Sobirà, eh, hi havia un dia va compareixer aquest rètol pintat i posava rural contra el capital. Unes setmanes després, quan hi vaig tornar, algú havia teixat a la E i havia posat a la A i posava rural contra la capital. Això és algo que hem d'intentar evitar perquè tots formem part del mateix país i hem de treballar conjuntament i entendre'ns d'una manera o d'una altra. Catalunya és un país rebregat geològicament, té muntanyes, té valls, no, té plan, no, no, no és pla com pot ser Castella, i té una densitat de població bastant, bastant interessant. I és en aquesta realitat on ens trobem en aquest moment de la transició energètica. És veritat, hi va haver aquest canvi, rural contra la capital en lloc de el capital, que era una qüestió mm, econòmica de, de, de treballadors, i l'altre és més de territori, de territori o de país. Jo per, per, mm, per treballar aqu aquesta presentació he agafat mm, de pauta els ODS i bueno, començarem amb aquests dos, que és que el 7 i l'11, energia neta i assequible i ciutats eh, i comunitats sostenibles. Però en aquests moments ens trobem immersos en un debat que enfronta la necessitat de la immediatesa i del model. I el problema és que no hi ha un model definit de com despleguem aquesta, aquesta energia renovable i bueno, ja em remeto el que deia el company d'abans de, que, de que ho estan fent les mateixes empreses. Sí que és veritat que tenim uns estudis fets, uns estudis que ens expliquen eh, quines són les necessitats en aquells moments, segons una, una feina feta per l'enginyer Ramon Sans, i que diu doncs, que eh, necessitaríem un 1,22 del territori de Catalunya per cobrir les necessitats que tenim. Això si som eficients. Si no en som, ens aniríem, si comencem a, si no sabem reduir, ens aniríem cap a, al 2%. Aquest 2% equival a 85 metres quadrats per persona. I, evidentment, aquests 85 metres quadrats per persona doncs, eh, replantegen tota una sèrie de problemes. Aquestes són les comarques de Catalunya i veiem que el barcelonès es passa un 130 i pico per cent i altres que també es passen, però que hi ha moltes, moltes comarques que no arriben a aquest 2%. Però també hem de tenir en compte que en les mateixes comarques hi han ciutats, que són les capitals de comarca, que tenen el seu terme municipal ja mm, agotat urbanísticament amb el que hauran de negociar amb els pobles del costat a la seva autonomia energètica. Això vol dir que entrem en un moment d'entesa, de debat, de posar-nos d'acord, de veure de quina manera eh, doncs cadascú s'organitza i cada municipi hauria de saber quina és la seva energia, l'energia que necessita, què li ofereix al seu entorn amb energies renovables, llenya, aigua, mm, sol i vent, geotèrmia, etc., mm, biogàs de, de residus, i veure si el que li ofereix l'entorn equival a el que necessita o li ofereix més amb el que té possibilitat d'oferir en altres llocs. O si necessita molt més del que l'entorn necessita, li ofereix. I llavors, evidentment, aquí ens hem de posar a treballar conjuntament. Si veiem el mapa demogràfic de Catalunya, de seguida veiem on està concentrada la població. És la gran àrea metropolitana de Barcelona, la costa i alguns punts, eh, doncs, els que estan més grossos, que són en realitat les capitals de comarca, com us deia. I en, aquest, en aquestes zones també hi ha concentrades, evidentment, la indústria. Vull fer una comparació de dues poblacions que tenen poc o molt els mateixos quilòmetres quadrats. Barcelona Soriguera. Soriguera és un poble del Pallars Sobirà com veieu, la densitat de població amb un i l'altre és espectacular. Barcelona té 15.000 habitants per quilòmetre quadrat, quan s'ho digueren té 3. Evidentment, <laughs> està clar que, que bueno, està clar que hi ha una feina a fer aquí de, de, de treballar conjuntament. I a nivell de, de territoris, doncs veiem que aquestes 30, aquests 32.000 quilòmetres quadrats que té Catalunya estan repartits de manera eh, en què hi ha molt bosc de diferents mides, en què hi ha conreus, però que també tenim àrees sense vegetació, un 3%. Segurament són de difícil utilitzar, no ho vull discutir, però aquí supera aquell 2% que dèiem de necessitat i del territori urbanitzat i d'infraestructures aprofitables, doncs n'hi ha un 7%. Vull dir que no faria falta, en certa manera, anar a gastar el terreny agrícola que el necessitem per poder tenir autonomia eh, eh, agrícola. No? Um, hi ha eh, una feina feta per l'associació líder Jess Bissaura sobre les dades cedides per en Ramon Sanz, en què si s'hi entra es veu les possibilitats de comarca per comarca, municipi per municipi, que es podria treballar molt bé per, per fer aquesta feina. Perquè en aquest moment tenim aquest model energètic centralitzat, on doncs, eh, ens arriba l'energia de fora, paguem el que val i els diners se'n van cap a fora. En canvi, hi ha altres models possibles, com el descentralitzat i sobretot el distribuït, que ens donaria l'opció de ser el mm, més autònoms possibles, amb connexió en xarxa, i sobretot resilients. Hem vist que hi ha hagut una, una, hi va haver un, una avaria a la mat en França i hi va haver un, una apagada amb molts, amb molts abonats. En canvi, això si es fes una, una distribució d'aquesta i participada, la la resiliència seria molt més gran. Uh, jo mm, me veig el país com un gran puzzle on hi han totes les peces que s'han d'anar col·locant i que sabem que cada peça té el seu lloc, és imprescindible, és únic i és intransferible. I llavors hem de treballar perquè cada peça d'aquest territori, d'aquest país, faci la feina que li ha de fer de manera mm, mm, no gratuïta, sinó de manera consensuada, treballada i que reverteixi en una, en una mm, possibilitat d'animació econòmica de, de, del territori. Catalunya té, doncs, això, 948 peces d'aquest gran puzzle. Un altre dels, eh, dels objectius de desenvolupament sostenible és la producció i el consum responsable. I aquí sí que hi tenim molta feina a fer. Sabem que tenim a l'hivern calefaccions que has d'anar amb mànigues de camisa i que a l'estiu tenim aires condicionats que hem d'anar amb jerseis posats, cosa que és completament absurd i, i, i, i que no val. Aquest és un acudit que em fa molta gràcia perquè el dibuixant diu que ell això ho ha vist, que no s'inventa. I veritablement és absurd completament en una qüestió de despesa d'energia. Però és que hi ha altres coses. Sabem que tot, tot, tot el que es produeix, que ens venen i que tenim, ha necessitat energia o fa falta energia per fer-ho. Però és que, a més a més, per gestionar tot el que arribem a llançar, necessitem una quantitat d'energia impressionant. Només amb el menjar, només el 30% del 37% del que es produeix és el que fa falta per alimentar-lo. Tot el que més es despilfarra. Tot el que més doncs, va a la brossa o va d'una altra manera. I és que, doncs, no sé, hem fet una evolució una mica, una mica absurda. Diu, hi ha una frase que diu que l'home és l'únic animal que menja sense tenir gana, veu sense tenir set i parla sense tenir res a dir. Potser haurem de començar a corregir aquestes coses perquè ens hem cregut que estàvem al pic d'una piràmide eh? i potser la piràmide a la que estem és una piràmide de porqueria i de, de, desfetes i hauríem de reflexionar seriosament sobre això. Potser ens hem equivocat en moltes coses i hem primat eh, l'economia en lloc de a la vida, Uh, què hem de fer? Hem de reduir consum, residus, la clau per curar el planeta. S'ha parlat ja de possibilitat de servitització, que de créixer és necessari i important. Un altre dels punts de les, dels objectius és la reducció de les desigualtats. Ja sabem que la igualtat tampoc és, és correcta i que hi ha d'haver una equitat perquè les coses puguin funcionar com han de funcionar perquè, com dèiem abans, ens hem cregut a la piràmide i només som una part de la vida que hi ha en aquest planeta. I anem a l'últim dels objectius eh, que hi ha, que és el 17 i que també he agafat com últim, que és l'aliança pels objectius. I quan veiem això de paraula aliança, sempre ens creiem que són els països, els estats i els polítics que han de fer l'aliança, i no. Eh, aquí hem d'arremangar-nos i fer l'aliança tots plegats. Per què? Perquè estem en un món on hem d'anar a treballar en xarxa, Som Energia n'és un exemple, perquè el futur serà col·laboratiu i, de més, serà ecològic, o, evidentment, no serà, perquè diuen que si vols arribar ràpid, camina sol, però si vols arribar lluny, camina en grup. I eh, l'economia del futur haurà de ser participativa i col·laborativa i el benefici obtingut no és altre pas que el bé comú. Ho podem fer hem de tenir clar la frase que deia Einstein. No pretenguem que les coses canvin si sempre fem el mateix. Cap problema pot ser resolt des de la mateixa consciència on s'ha creat. O sigui que hem de canviar el xip. Això és tot el que volia dir, molt ràpid, però moltes gràcies. Moltes gràcies, Maria, per, por amoldarte eh, a, a lo que se, son los tiempos Y, de las partes que, estaba escuchándote me, tocaba el corazón la parte que hablabas de bien común, eh, porque al final estamos hablando de, un bien común para todas y para todos y la energía, eh, de ese pro común que deberíamos de tener y, no, dependiendo de clases sociales ni de, otros estímulos. Así que mil gracias María por tu participación. Pasamos a la cuarta ponencia, la última, el último de nuestros panelistas. Pep Puig i Boix, enginyer industrial en tècniques energètiques, cofundador de la cooperativa Ecotècnia, empresa pionera en el disseny i fabricació d'aerogeneradors a Catalunya, cofundador de la consultoria Ecoserveis, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Vam entrevistar-lo a l'Eco de la Vall la segona temporada. Un placer, Pep, tenerte aquí entre nosotros y bienvenido. Hola, buenas tardes. Bona tarda a tothom. Em permeteu que comparteixi la pantalla. Eh, ens centrarem en aquesta intervenció en parlar del territori i la transició energètica ineludible. Masses vegades per això oblidem en aquests debats que estem en emergència climàtica el govern de Catalunya va declarar-la el 14 de maig del 2019, perdó, no està posat el 2009, és el 2019, i la capital de Catalunya, Barcelona, la va declarar el 15 de gener del 2020. Quines conseqüències té aquestes declaracions, o quines hauria de tenir? Doncs impliquen, primer de tot, deixar de cremar urgentment materials fòssils per qualsevol ús, siguin usos tèrmics, calefacció, aigua calenta, siguin elèctrics per produir electricitat cremant o usos motrius per bellugants a base de motors que cremen materials fòssils. Però som conscients de tot això, què vol dir? I estem disposats personalment a fer-ho, a deixar de cremar materials fòssils a la nostra vida quotidiana? I si estem disposats a fer-ho, amb quines energies farem funcionar la societat? Sigui quina sigui, la forma de societat que decidim tenir entre tots. És evident que si no podem fer energia a partir de cremar o a partir de fissionar materials físsils, tenim d'acollir-nos per força a l'energia que rebem i que gràcies, al, gràcies a aquesta que rebem s'ha desenvolupat la vida de la Terra. És dir, el Sol i totes les que genera l'escalfament diferent dels fruits que hi ha a la Terra, bé sigui l'aigua, bé sigui el vent, també la calor de la terra i l'energia ambiental. Aquesta problemàtica energètica no és nova, la va posar sobre la taula perfectament fa una pila d'anys a Mori Lovins, en aquesta obra que us reflecteixo en aquesta, en aquesta diapo. Mai ha estat traduïda al català i tampoc em sembla al castellà. El debat que plantejava a Mori Lovins i a l'any 76 era basat en tres preguntes quina quantitat d'energia es necessita per viure dignament, quin tipus de tecnologia cal utilitzar, perquè per disposar d'energia haurem de fer servir sempre tecnologia. I a la tercera, qui ha de controlar els sistemes energètics. Les respostes que ja va donar l'any 76, respecte a la primera pregunta de quanta energia, doncs bàsicament depèn de les tecnologies d'ús final, és a dir, de l'eficiència que tinguin les tecnologies d'ús final, però també dels comportaments humans. Amb quines tecnologies hem de fer servir? Doncs, si no volem fer disposar d'energia a base de cremar o fissionar, només tenim una opció, l'energia que contenen els fluxos biosfèrics i litosfèrics. I la tercera pregunta també la responia. Qui ha de controlar? Ja ens ho deia l'any 76, crear sistemes energètics descentralitzats que fessin servir energies renovables que sigui la comunitat qui els manega i els fa servir, pot fer possible el control democràtic a nivell local. I us he posat dos exemples. Dos exemples, un als Estats Units i un a Europa. El Sacramento Municipal Utility District, que és l'empresa elèctrica de la ciutat de Sacramento, la capital de Califòrnia, on el seu Consell Directiu s'elegeix cada quatre anys, i l'Elizabeth Schonau, la famosa cooperativa que van crear els rebels elèctrics eh, després de Txernòbil. I entrem en el tema, territori. Com es defineix un territori? Per mi un territori es pot definir per l'ús o activitat que se'n fa respecte als altres, que se'n fa o que té. Perquè encara que els humans fem servir territoris, també la natura els fa servir. I cada territori conté espais naturals i espais humanitzats. Però jo pregunto, a Catalunya hi ha algun espai natural no humanitzat amb els segles que portem com humans vivim en aquest territori, en aquest espai? I els espais naturals ens ofereixen, per una banda, béns comuns i per l'altra, serveis, perquè puguem mantenir la vida humana a la Terra. Però contenen, evidentment, comunitats animals i vegetals i també humanes, i estan creuats per fluxos biosfèrics que contenen energia, bé sigui la radiació que ens arriba al Sol, que és limitada per la constant solar, que és la quantitat de radiació solar que arriba a les capes altes de l'atmosfera per unitat de superfície, però també tenim els corrents d'aigua i d'aire, deguts al desigual escalfament de la superfície de la Terra per la radiació solar. I tenim la calor de la Terra, és a dir, són béns comuns amb qualitats energètiques que estan en aquests espais naturals. I la interacció d'aquests fluxos amb les formes i els relleus que tenen els espais fa que aquests vents en determinats espais es manifestin amb més intensitat que no pas altres. El cas concret és el del vent, després ho veurem. I alguns espais es donen característiques que els fan més adequats que no pas altres per poder aprofitar aquests béns comuns. Aquí diu el reflex en forma de mapa del bé comú, que és la radiació del Sol que ens arriba en aquest planeta. Com podeu veure, hi ha unes zones molt afavorides i zones molt menys afavorides. El nostre país està en una zona intermèdia, molt millor que no pas centre Europa, però molt pitjor que moltes altres zones que hi ha a la Terra. I a Catalunya, doncs mireu, la radiació del Sol varia lleugerament d'uns cantons a l'altres, però no varia extraordinàriament, el qual vol dir que podem fer aprofitaments solars a moltes parts del territori. Cosa que és diferent amb el tema del vent. Aquí teniu el mapa global de vents, que està en la web, el Global Wind Atlas, i el podeu detallar en tots els punts, està amb una precisió brutal. I si posem aquí el mapa del nostre país, Catalunya, podeu veure a on es poden fer aprofitaments de vent. Perquè la major part del territori no es poden fer. Bueno, sí, es poden fer, es poden posar aerogeneradors, però es convertiran més en estàtues que no pas en màquines productores d'electricitat. Però qui és el territori? El territori és això. Algunes entitats agrupades que formen part d'una tronada plataforma europea contra els parcs eòlics. Aquí teniu la llista treta de la seva web, on hi ha 25 entitats que batallen contra els parcs eòlics de l'estat espanyol. I us he requadrat set que n'hi ha de Catalunya. És això el territori que considerem? O és això? I, a més a més, fan cartells d'aquesta mena, vull dir, manipulant la realitat. O és això el territori? Què és el territori? I us he tret aquesta web per una cosa molt curiosa que molt poca gent sap. Fa ja uns 10 anys, aquesta web tenia a la seva pàgina web aquesta publicació, que deia un mal vent està bufant. I també en va publicar una segona que es deia l'erupció dels parcs geòlics. Aquesta revista, els que no ho sàpiguen, és l'òrgan oficial d'expressió de la John Birch Society. La John Birch Society es va fundar eh, l'any 58 a Califòrnia, en plena Guerra Freda, i va ser un dels exponents de l'anticomunisme furibund nord-americà, que fins i tot deia que els presidents dels Estats Units responien a interessos dels comunistes. Aquesta, després de la caiguda del bloc de l'est, encapçalat per l'ex-Unió Soviètica, aquesta societat s'ha reconvertit, però és el portaveu de l'extrema dreta americana, contrària als drets civils, negacionista climàtica i furibunda defensora de la nuclearització de tot el planeta. Anem al paisatge. En els debats també es debateix molt, també es discuteix molt sobre aquest, aquest, aquesta paraula que es diu paisatge. Un paisatge, de fet, defineix una zona de característiques geogràfiques similars. Però la, la paraula paisatge, tant com la fem servir nosaltres, ve del francès paisatge, que paisatge és la contracció de dos mots, país i visatge. És a dir, que el paisatge podríem dir que és el rostre del país. Per una altra banda, la humanitat, des de que som a la Terra, interferim el paisatge. Des de que vam cavar el primer clot de terra per plantar qualsevol llavor, fins que van fer el Primera Cabana per això Aixapluganza. És a dir, que els paisatges no són res més que el resultat de l'actuació dels humans. I els paisatges són el reflex de la visió del món que la humanitat té en cada moment històric. No és el mateix la visió que tenim avui, el paisatge des de zones rurals que des de zones urbanes. I si alterem el paisatge, quin és el problema? Per mi no és tant l'alteració del paisatge que puguem fer els humans quan fem actuacions, sinó si l'alteració que fa l'actuació que fem altera les funcions ecològiques que fan els sistemes naturals costats en el paisatge. Des del punt de vista de l'ecologia social, l'important és mantenir les funcions ecològiques que fan els sistemes naturals. Perquè masses vegades contemplem els sistemes naturals i veiem només el paisatge i no som capaços de veure les funcions ecològiques que fan, que són moltes. I, en el fons, una actuació pot alterar el paisatge, però millorar les funcions dels sistemes naturals. I estem acostumats moltes vegades a veure que es fan massa actuacions que justifiquen per millorar el paisatge quan en realitat destaroden del tot les funcions ecològiques dels sistemes naturals. I mireu, el paisatge l'hem alterat de fa molts anys. Aquí teniu una, un dibuix tret d'una il·lustració del començament que hi havia màquines fotogràfiques de l'Orient Mitjà, a una zona que bufa eh, vent durant 100 dies l'any, on els seus habitants ja van construir a la part d'alta doncs, unes grans construccions per aprofitar el vent per maldregar, gra. eren molins d'eix vertical. Perquè si mirem, si hem anat alguna vegada a visitar museus dels clàssics holandesos, veurem que el paisatge, els molins de vent, l'han alterat des de fa segles. I fins i tot, en alguns països han conservat aquestes màquines perquè van fer una funció important i avui dia són fins i tot patrimoni cultural del país. Més recentment, aquí teniu un paisatge de Dinamarca, als anys 80, on encara es conservava la famosa màquina de Jetser de dos 200 quilowatts, que va funcionar de l'any 57 a l'any 67, produint electricitat amb corrent alterna a la xarxa i que va ser desmantellada perquè en aquella època dominava la, la, bueno, va ser aturada perquè en aquella època dominava que s'havia de fer electricitat. Els anys després de la crisi del petroli, aquesta màquina, que estava parada des de l'any 67, als anys 80 va tornar a ser posada en funcionament plegada de sensors en un programa conjunt americà i danès per poder eh, aprendre com fer electricitat amb el vent. I als anys 70 també van, després de la primera crisi del petroli, les escoles Twin van construir un dels aerogeneradors que encara avui funciona, que porta més anys funcionant dels que avui considerem grans. Les escoles Twin. I les teniu una fotografia dels anys 70 i aquí teniu la fotografia actual altera el paisatge, és clar que l'altera el paisatge, però fa una funció que la societat humana ha volgut i no altera les funcions ecològiques que fa aquest, aquest territori. I avui podem veure paisatges tant en zones muntanyoses com en zones planes, com en zones perifèriques a les urbs, amb aerogeneradors, perquè la societat requereix energia per funcionar. I si tu no et vols cremar ni vols fissionar, d'alguna manera o altra, has de treure-la. A països la gent hi participa i n'han fet una apropiació social d'aquestes tecnologies, de forma que no els hi fa mal als ulls res d'aquests paisatges que han anat proliferant. Evidentment, hi ha d'haver una acceptabilitat social. Aquí hi ha una publicació molt interessant, està penjada a la web amb la versió anglesa, que des d'Eurosolar hem traduït en, català, que diu quins són els beneficis que les comunitats locals poden treure de les energies renovables. Hi ha multiplicitat de formes. El que passa és que s'han de negociar, s'han de fer pràctiques col·laboratives amb qui proposi projectes, que no tots els projectes els proposen els que n'anomenem els oligopolis. Hi ha centenars de promotors de projectes renovables a l'estat espanyol que no formen part dels oligopolis. Hauríem de ser una mica més oberts de ment i pensar en com convertim les propostes de projectes de la gent que té capacitat de poder invertir o que té facilitat de disposar de capital, fer-les a fer socialment acceptables. És evident, hi ha unes coses legals, impostos, eh, hi ha fons de beneficis, i poden haver beneficis en espècie, participació comunitària, participació en programes municipals en benefici de la comunitat. Tenim la tira d'exemples a nivell d'Europa on es pot fer tot aquest tipus de coses. I fins i tot es pot fer compatible ecològicament amb espais amb determinada protecció. Aquí teniu la guia d'actuació recomanada per fer projectes eòlics amb espais naturals que reconeixen que es poden posar fins i tot a dins d'espais Natura 2000. Però, evidentment, això no es pot fer a base de decrets on contingui articles que diguin no es pot fer. Això s'ha de fer a base d'examinar projecte a projecte, cas per cas, perquè no hi ha dos espais naturals que siguin iguals i tampoc hi ha dos projectes de renovables que siguin iguals. Per tant, els funcionaris s'han de treure la mandra de sobre i començar a posar a treballar cas per cas, punt per punt. Y no a ver el caso de Cataluña, eh, en eh. eso ya cambiaré la participación. Eh, te tengo que quedar un minuto, ha sonado antes. Eh, ya lo siento, ya lo siento Sergio el que te tiene que interrumpir, es también parte de mi papel y, <laughs> y es el que más me duele, pero te tengo que dar un minuto. Em deixes dir eh, eh. de Catalunya. Aquí teniu el balanç, fixeu-vos que tota l'energia l'importem pràcticament i que del pastís final només un 8% és renovable i fixeu-se, la demanda 168 terawatts hora, que representa uns 22.500 quilowatts hora per càpita, dels quals només 8% és renovable, 44 milions de tones de CO2, 6 tones per càpita, 28 bilions de becquerels degut als tres reactors nuclears que tenim en funcionament, 3,7 milions de becquerels per càpita, amb generació d'electricitat, que només és el 21% de l'energia final, tenim aquest mix, i de tota l'electricitat només el 16% és renovable. Si hem de fer la transició energètica, ens hi hem de posar i ràpid. I ràpid vol dir fer projectes de tots els nivells i fer-los socialment acceptables. Ja ho deixo aquí. Muchas gracias, Pep. Ya siento interrumpir, pero el tiempo se echa encima y, es mi obligación también el, recordaros este tiempo. Gracias por toda la información que nos has traído y nos has acercado también desde, desde Cataluña. L'Eco de la Vall, a Radio Las Planas. Y vamos a pasar a, al siguiente, vamos a pasar a Álvaro Campos. Eh, bienvenido, Álvaro Campos eh, celador, investigador y profesor agregado de la Universidad del País Vasco, de la UPV eh, de mi tierra. Yo estoy en Ollabarre, en Álava, así que encantado, Álvaro, de, tenerte por aquí. Docente de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, compagina la investigación con el activismo en materia de transición energética justa en colectivos como Red de Apoyo Mutuo, Plataforma Interconexión, eh, Electricoris es y la Alianza Energía y Territorio Aliente. Es que Casco, Ongi de Torri, Álvaro, cuando quieras. Es que casco, Suri, Iván. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a, Som Energía por abordar este debate, por invitarnos, por darnos voz. Y para mí es un honor porque en lo personal yo he participado durante muchos años en el grupo local de, Bilbo, yo he acudido a, las escuelas de, septiembre y ahora pues tengo la oportunidad desde otro colectivo de participar. Así que para mí pues todo, todo un honor. Solo tenemos 15 minutos, entonces voy a intentar eh, condensar un poco las ideas con las que estamos trabajando de la Alianza Energía y Territorio. El objetivo sería explicar qué somos, cuál es nuestra visión de, esta transición energética y puesto que nos parece insuficiente y hasta cierta manera un poco tramposa cómo se está materializando, pues queremos ver cuál es nuestra posición, Para ello, eh, voy a seguir un poco esta estructura. e introduciré muy bien eh, o encima un poco cuál es el origen de, de esta alianza de Aliente. Hablaré de lo que para mí es muy importante, que son las bases de lo que tiene que tener cualquier debate formal sobre lo que supone una transición energética de fósiles a renovables. Eh, haré nuestra lectura sobre cómo creemos o cuáles son un poco las, faltas que está teniendo la transición energética actual y luego haremos unas bases también para, de modo propositivo, pues poder introducir en el debate de cómo debemos, de alguna manera, gestionar el gran reto que tenemos delante. Entonces, hablando un poquito de, la alianza, yo creo que es muy importante que partamos un poco de, tomarle la temperatura un poco al, planeta que, pisamos. Evidentemente, yo creo que hemos llegado gracias a, bueno, a, un consenso sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, pero este es uno de nuestros problemas. Eh, si pudiésemos compararlo, incluso mayor sería el problema que estamos eh, afrontando respecto a la pérdida de biodiversidad el problema que estamos teniendo a día de hoy con la conversión de, tierras eh, naturales por la antropización y también cómo estamos afectando a los ciclos del nitrógeno y del fósforo fundamentales. ¿no? Entonces, si desde este diagnóstico, de esta diagnosis, tenemos que poner sobre la mesa una transición energética, cabría pensar si podríamos simplemente limitarla a una transición energética o quizás eh, el término que utiliza el Ministerio de Transición Ecológica es más adecuado o quizás tendríamos que hablar de transformaciones de más calado, ¿no? también unos cambios sociales significativos. Esto que para nosotros nos parece un temazo de gran, o sea, muy complicado, lo que estamos viendo es que a la hora de materializarse nos está llegando en forma de lo que venimos a llamar el megaproyecto renovable. Es decir, no se cuestiona prácticamente nada del modelo. Tenemos un modelo que es calcado al modelo fósil y simplemente estamos sustituyendo esa generación por macroparques en manos de los mismos agentes. Y esto lo que no estamos, digamos, poniendo sobre la mesa es los impactos que esto y eso es lo que voy a hablar un poco ahora. La Alianza Energía y Territorio, que a día de hoy integra a más de 183 colectivos, nace como una reacción, como una respuesta del territorio a este modelo de transición centralizado que nos parece que cambia, pues más bien poco, y también lo que intentamos es que más allá de ese discurso excesivamente técnico ¿no? del ingeniero, yo lo hablo como ingeniero, ¿eh? pero la realidad es que yo creo que cuando hablamos de energía y de una transición entran aspectos relacionados con la energía, con la economía, con la ruralidad, con la biodiversidad, con el paisaje, los recursos naturales, los usos del suelo, la agricultura. Entonces, una transición energética que se deje eso por el camino, desde luego no está haciendo frente a, esa situación de partida, ¿no? a ese termómetro que poníamos del famoso donut de, la economía. Entonces, tratamos poner sobre la mesa cómo esta transición energética que tenemos que hacer sí o sí tiene que ser justa y además no nos podemos hacer trampas, tiene que ser verdaderamente sostenible. Después de esta primera introducción, voy a entrar un poco en lo que para mí son unas bases para el debate sobre la transición que son irrenunciables. Primero es darnos cuenta de lo que supone una transición de las fósiles a las renovables. Las fósiles que digamos es eh, la materia prima que ha alimentado la complejidad de nuestras sociedades, es energía solar condensada durante cientos de millones de años y que en un plazo que de manera extendida podríamos hablar de 120, 130 años, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido una disponibilidad de trabajo, de transformar el mundo, que ahora mismo vamos a tener que abandonar. Porque hemos llegado a la noción de que no podemos seguir quemando porque tenemos un problema, que es el cambio climático. Entonces tenemos que pasar sí o sí a, otra, otro tipo de energías, que en este caso son las renovables. El modelo energético actual está hecho a la imagen y semejanza de estas energías fósiles, de esta rareza histórica. Son muy gestionables, son altamente densas, podemos tener en un barril de 60 litros la energía pues, para mover toneladas y además para que sea viable y económicamente necesitamos concentrarlo en grandes potencias. El modelo energético que surge de aquí es exactamente un resultado de esto. Es unidireccional, de los puntos de generación a los de consumo. La concentración de la potencia y del poder, que en inglés tiene la misma, eh, nomenclatura, que sería el power, pues es verdaderamente alta. Eso hace que haya unos sujetos, digamos, con mucho poder, que es lo que hemos venido a llamar el oligopolio energético. Las decisiones se hacen básicamente en base a coste únicamente y además el consumidor interesa que sea un agente que poco más que su único papel con la energía sea pagar las facturas. tenemos un sistema centralizado. Cuando hemos dicho que tenemos que bajarnos de esta rareza histórica que son las fósiles y poner en marcha las renovables, es muy importante entender cuáles son las características cualitativas de estas nuevas fuentes, que son intermitentes, que son dependientes de, la localización, que tienen una baja densidad energética, que además para poner en práctica esta estructura necesitamos hacer una inversión muy fuerte de energía que a día de hoy, nos guste o no nos guste, es fósil, que requiere de grandes cantidades de materiales críticos y que son modulables. Y esto es realmente una buena noticia, porque podríamos empezar a pensar que quizás el modelo energético en el que tenemos que poner en marcha tiene que ser distinto, porque se tendría que adecuar a esto. Y quiero señalar eso de la naturaleza modular porque yo creo que tendría que ser un elemento central cuando ponemos en marcha este nuevo modelo energético. Si echamos un vistazo a cómo es este modelo energético centralizado que viene de las grandes potencias, se va distribuyendo en el territorio con las redes de transporte, se distribuye y llega a las personas consumidoras. Las energías renovables pueden entrar o en esta parte, que nos lleva de forma inequívoca al megaproyecto, o podríamos entrar en la baja tensión, y aquí realmente hay una relación de, discursos y una relación de fuerzas que es muy, muy importante ponerlo en cuarentena. Ver que realmente, si vemos los números, y para el caso del Estado español, nos tendríamos aquí en la tercera posición, el modelo que se está implantando es el modelo de, los grandes, de las grandes potencias, con todas las afecciones que tiene esto en modos de vida, en los usos del suelo, en todo lo que comentaba al principio. En cambio, estamos dejando prácticamente como anecdótico un modelo que sea realmente una transformación energética. Y aquí yo me pararía un segundo para pensar el gran protagonismo que tiene el plan de desarrollo de las redes. Yo creo que si pensamos en por qué estamos tomando esta medida, hay como dos razones. Por un lado, las inercias. Hemos entendido el modelo de una manera, existen unos actores que están orientados a dirigir ese modelo antiguo y por lo tanto existen unas inercias tecnológicas, pero a su vez también hay un interés. Porque los mismos actores que en gran medida tienen un gran negocio en el megaproyecto son a su vez, y lo digo por unas, cuatro, unas pocas empresas, las dueñas de las redes de baja tensión. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Ponemos, eh, desarrollamos una infraestructura para que participe toda la ciudadanía. Y esto es así, si ahora mismo la ciudadanía nos ponemos en las ciudades a poner placas, en cuatro días saturamos las redes de baja y toda la inversión está yendo sin ningún tipo de debate a red eléctrica de España para hacer un modelo centralizado y para las grandes potencias. Entonces, realmente hay también una intención y es realmente una agenda para eh, que la transición sea de una manera o, no de otra. ¿no? Voy a hablar un poquito, voy bien de tiempo, no sé. Voy a hablar un poquito de esta transición energética centralizada. Aquí es nuestra crítica, ¿no? Como Creo que es muy importante que pensemos que más allá de que el discurso diga eh, queréis hacer eh, autoconsumo, hacedlo, realmente hay unas sinergias y una financiación y unas, mm, una preparación del suelo mediante estructuras legislativas que hacen que al final lo que estamos eh, cementando, la transición energética, tenga muy poquito de cambio. Y voy a empezar a hablar de estas herramientas. La primera, y para mí es un elemento central, es la planificación de la red eléctrica, que es el soporte, que es la auténtica mm, estructura o sistema nervioso en el cual inyectamos la nueva potencia renovable. Esta planificación, que digamos se aprueba cada cinco años, son planes quinquenales que los propone Red Eléctrica de España y aprueba el MITECO. Ahora mismo estamos en fase de resolución de la planificación para el 2021-2026. Es la que a día de hoy, digamos, sin que no haya ningún tipo de debate, está yendo como coste fijo vía factura y lo que estamos haciendo es haciendo una red eléctrica muchísimo mayor que la que necesitamos para cumplir los objetivos del PENIR, como vamos a ver ahora. Estaríamos por aprobar esta nueva parte de la planificación. Pero claro, es que Red Eléctrica, que todavía en el imaginario lo tenemos como una empresa pública, estamos hablando de que es una de las empresas punteras del IBEX 35, que a pesar de que tener esta vocación de suministrar la energía, un elemento central para el desarrollo de las personas, también tiene un compromiso con sus accionistas, que ahora mismo, en el 2023, de unos dividendos que ya decía el mercado que podrían peligrar. Entonces, claro, aquí tenemos un poco al, lobo ¿no? cuidando del ganado. Y para mí este es un tema realmente flagrante para no poner ningún límite a este despliegue renovable sin ningún tipo de límite ni de techo. Si miramos la siguiente herramienta, que sería el PENIEC, el PENIEC, como bien hablaba Ismael antes, nos está diciendo que para el 2030 hay un objetivo de 87,2 gigavatios pero la capacidad de la red, tal como la tenemos a día de hoy, y los permisos que se están poniendo sobre la mesa, hablaríamos que con lo aprobado ya superaríamos el PENIEC y con lo solicitado y pendiente de aprobación, pero con capacidad dentro de la red eléctrica, llegaríamos cerca de los 200 kilovatios. Pero esto es con la capacidad de red actual, todavía sin entrarle a esta actualización que está ahora mismo por aprobar. A ver, que voy. Esta de aquí, ¿no? La del 2021-2026. Entonces, este es un tema también que yo creo que es bastante preocupante, Es decir, vale, necesitamos, ya sé que estamos hablando de capacidad, que esto no es energía, tenemos los factores de capacidad de los que habla Ismael, pero ¿cuál es el ¿Hacia dónde vamos? Vamos a triplicar, cuatriplicar, diez veces cuál es el objetivo. Y aquí caben dos posibilidades de decir, no, no, pero todo esto no se va a instalar, esto se responde simplemente a un juego especulativo. Ostras, o sea que este reto que tenemos delante, estamos dejando que entre los mismos actores que han generado todas las crisis que hemos venido viviendo desde los 90. Realmente ese es el plan. Y por otro lado, puede ser que sí se va a instalar. Entonces, ¿para qué esa energía? ¿Para cuánto? ¿Y realmente quién se está beneficiando? ¿Y quién está sufriendo esos impactos? Es que solo salen preguntas. Entonces, yo creo que es muy importante pararse a pensar en esto. Eh, hay otro aspecto a tener en cuenta, que es lo que llamamos el TENE, que es el Trans-European Network for Energy, que son la planificación de integrar los mercados energéticos a nivel europeo donde eh, se marcó un objetivo en la planificación anterior de 2013, donde decía que la capacidad de interconexión entre los estados tenía que ser el 10% de Pues de la capacidad instalada, es decir, de la potencia instalada en un país, lo cual es consecuencia de la situación de aislamiento. Y eso a su vez es consecuencia de la situación, digamos, geográfica, orográfica de un determinado zona respecto a las otras. Utilizar esa sobrecapacidad, que es de alguna manera el resultado de esa realidad física, para poner sobre la mesa proyectos de interconexión es cuanto menos una perversión. Lejos de corregirlo, y nosotros estuvimos en la comisión hablando con gente técnica y no pudieron justificar eso porque no tiene ninguna justificación, la nueva actualización que está sobre la mesa y que amenaza a caer a finales de año habla ya del 15%. Es decir, que cuanto más renovables se instale, vamos a tener que financiar y pagar con nuestro bolsillo más proyectos de interconexión para unir nuestro sistema eléctrico con la península. Si vemos realmente cuál es la ofensiva de megaproyectos, en el caso del Estado español, por lo que está pasando en otros países, lo que vemos es blanco y en botella. O sea, hay un plan realmente de convertir al Estado español en el granero energético de Europa. ¿Y qué está quedando en los territorios? Pues ahora lo vamos a ir. ¿no? Entonces es muy importante que mediante herramientas tácticas que se llaman proyectos de interés común dentro de la Unión Europea, y el proyecto de interés mutuo que busca conectar con zonas de la periferia se está generando realmente una actualización de las prácticas colonialistas de toda la vida, ahora en forma verde y en forma renovada. Para verlo en un mapa lo tendríamos aquí. Ahí vemos en línea el primer proyecto de interconexión que va muy cerquita de donde yo vivo, atravesando todo el Golfo de Vizcaya. Es un proyecto para 2 eh, gigavatios de conexión, 1.800 millones de euros y 600 millones de euros. Una tercera parte es una subvención a fondo perdido por parte de Europa. Nos y esto es totalmente fuera de escala con el resto de ayudas. O sea, realmente no hay ningún tipo de, comparación con ninguno de los demás proyectos. Eh, vienen otros dos, otro a través de Navarra y otro a través de Aragón. Se están reforzando todas las líneas eléctricas a lo largo del Ebro, a lo largo del Prepirineo. Están cayendo proyectos eh, como bombas en toda esta zona. No hace falta que, que lo cuente, pero también tenemos proyectos como esta conexión de Italia con Montenegro y lo que hay es un plan de desarrollo hidráulico de Bosnia-Herzegovina flipante. Entonces, realmente yo creo que esto, eh, más allá de hablar de que lo pone en marcha, creo que tenemos que ponerlo un poco en cuarentena. Y podríamos decir, oye, esto simplemente es un tema de injusticia, no, es un tema de imposibilidad. Por toda la energía, por todos los materiales que hacen falta, el poner en marcha una transición que no se plantea en ningún momento si podemos seguir consumiendo de la misma manera. Entonces, hasta que eso no esté dentro de la agenda, pues realmente tendremos que poner esto en cuarentena o por lo menos dudar. Aún así, imaginaos que es posible. Aunque esto fuese posible, aunque realmente no hubiera límites a los materiales ni absolutamente nada, estamos ante un modelo muy injusto. Tenemos los impactos que caen en los de siempre, que caen en la biodiversidad, que caen en prácticas extractivistas que no son nuevas, que caen en la despoblación entre los territorios los beneficios se concentran en estos grandes fondos de inversión, grandes eléctricas, red eléctrica de España, etcétera, y los costes, la autopista, la estamos pagando entre los consumidores vía factura. Esto es como si en un centro comercial en el cual van a vender sus productos unas grandes empresas, les construimos el centro comercial para que nos lo vendan. Y encima nos están vendiendo algo que es fundamental para el desarrollo de las personas y de la sociedad. Entonces, por eso creemos que esta transición energética es imposible y es totalmente incapaz de hacer frente a los tremendos retos ecosociales que tenemos delante. Y hace falta un modelo renovable, un modelo de transición energética que se base en las energías renovables, que son, nos gusten o nos gusten, intermitentes. Dependen de la geografía del, del recurso, tienen baja densidad energética, requieren altas cantidades de materiales, la baja tasa de retorno energético y son modulables. Entonces, todo esto si realmente tuviésemos la valentía de poner un poco en cuarentena todo lo viejo y realmente pensar qué actores hacen falta en este nuevo modelo energético, tendríamos que pensar en un sistema distribuido que no sea realmente un complemento o un parche a este modelo centralizado, sino que tenga que ser realmente la verdadera eh, eje vertebrador de este nuevo modelo energético. Tiene que ser bidireccional. Tiene que distribuir sí o sí la potencia y el poder entre los territorios el consumidor tiene que tomar una parte activa, tanto produciendo, pero también adaptando su consumo a los ciclos naturales. Y desde luego, nos guste o no nos guste, y esto no es un capricho, no es un plan político, no es romanticismo, vamos a tener que vivir con mucha menos energía. Entonces, esto es así a menos? Pues habrá mucho debate. Desde luego tenemos que vivir en base a unos recursos finitos. Y como sociedad, aunque el sol nos dé una cantidad de energía ilimitada, como sociedad solo podemos aprovecharla mediante infraestructura. Y la infraestructura es fósil. Y si realmente tenemos no solo que cambiar toda nuestra matriz de producción a renovables, sino también tenemos que generar una matriz de producción renovable extra para alimentar la nueva infraestructura, desde luego que, que no se puede. Entonces, nuestras reivindicaciones, Necesitamos unas estrategias potentes, fuertes, reales, atrevidas y valientes para reducir el consumo energético. Necesitamos hacer un uso eficiente de la energía. Debemos poner en práctica herramientas de gestión de la demanda. Hay que priorizar, pero de una forma real y generando los actores necesarios para que se despliegue de forma masiva el autoconsumo residencial, urbano, e industrial en zonas degradadas. Las plantas a gran escala deben de contar con la ordenación, planificación territorial y la participación ciudadana. Tienen que ser aceptadas por los territorios, como bien decía eh, Ismael antes. Creemos que el consentimiento previo, libre e informado es una razón por nuestra parte sine qua non para que esto vaya adelante. Y para el tema del dinero público y estos fondos, creemos que tiene que ir directamente a que la energía se convierta en un bien común y no en una pura mercancía, que es lo que realmente con el tiempo se ha ido convirtiendo. Y voy a acabar con las conclusiones diciendo que este modelo de transición actual es un modelo continuista que está dirigido por las personas que siguen viendo la energía como un negocio y que para nada es una solución. Que cualquier modelo energético futuro requiere de un cambio de paradigma y que tenemos que de alguna manera volver a aquellas, aquellos procesos de electrificación de principio de siglo, ¿no? Una planificación que vaya no desde la oferta, no desde generar mucha oferta y hacer un megamercado para vender esa energía, sino que vuelva a recaer en las necesidades de la ciudadanía, en un cambio tecnológico, en una capacidad de producir por parte de los territorios. Las ciudades tienen que ser sujetos, sí o sí, de este cambio de paradigma. Y luego ya veremos, eh, en clave de, solidaridad y de intercambio justo, cómo podemos realmente, entre todos y todas, llegar a, a este reto que digo que no es pequeño. Y realmente una solución eh, como la que están poniendo sobre la mesa, es más peligrosa que no hacer nada, porque da la sensación de que ya se está haciendo una transición energética, pero esta estamos viendo que es eh, totalmente insuficiente de hacer frente a los retos que tenemos delante. Muchas gracias, me he pasado tres minutitos, pero espero que me lo disculpéis. Muchas gracias, Álvaro, eh, por tu pasión, por tu puñetazo de realidad, de, de, hacernos la visión que nos has traído, por toda la pasión y, como suelo decir yo también, la mejor energía es la energía que no consumimos. Tenemos, por ejemplo, una reflexión de, Eusebi, ¿no? en, la primera pronuncia de Ismael Morales, va dirigido más a Ismael Morales. Es una reflexión, por si quieres hacer alguna puntualización, Ismael, que nos dice que todos los países tienen sol, agua, aire, pero no todos tienen litio, eh, indio ni otros eh, materiales eh, necesarios para utilizar la energía. Por tanto, tal y como en otras sesiones hemos tenido, como nos han recordado otros panelistas en sesiones anteriores, el riesgo de colonialismo y abusos. Mm, no sé si Ismael quieres hacer un comentario al respecto. Totalmente, pero bueno, sobre todo, por ejemplo, las baterías de litio, pues ya se está innovando, ¿no? En, en otro tipo de, por ejemplo, para baterías estacionales en grandes plantas, pues está la batería de flujo, también están las baterías de magnesio. Ismael Morales López. biòleg amb un màster en Conservació de la Biodiversitat, Energia i Economia. Treballa a la Fundació Renovables com a responsable de l'àrea de comunicació i política energètica. Lo que comentábamos, o sea, la mejor movilidad no es la movilidad sostenible. Ahora mismo hay un concepto que es, es erróneo, ¿no? La movilidad sostenible no es la movilidad eléctrica. La movilidad sostenible es la movilidad Eh, que no se necesita, digamos, ¿no? En plan, ya lo hemos visto con el teletrabajo, lo estamos viendo en las ciudades de 15 minutos donde los servicios públicos, donde las dotaciones pues, de, productos básicos están cerca de los hogares, eh, las zonas recreativas, las zonas de digamos, pues de, uso lúdico, como pueden ser naturalizarse, la verdadera movilidad. Entonces, eh, digamos, eso es lo que realmente reduce la demanda de, de, materiales para la transición energética. Y sí que es verdad que, por ejemplo, ahora el colonialismo, digamos, que se está viendo al calor de los fondos europeos es el hidrógeno multicolor, ¿no? Llamémoslo. Eh, el gobierno y algunas asociaciones quieren convertir España en un hub de hidrógeno. Es decir, queremos sobrepotenciar eh, una oferta sobredimensionada de, de, energía renovable para producir hidrógeno que tiene una eficiencia, creo que es un 33%, y entonces queremos exportar todo ese hidrógeno al norte de Europa. Eso es también colonialismo que, está pasando. Entonces, pues bueno, es algo que se está desvirtuando y es algo que debemos analizar con, con, digamos, con perspectiva, porque en realidad al final todo eso va a caer en la tarifa eléctrica, esas deudas de inversiones que en realidad se infrautilizarán van a caer en, el futuro, en nuestra tarifa, y lo pagaremos nosotros con una rentabilidad dada, como comentaba, por ejemplo, Álvaro Arce Eléctrica, que ayer el, el miércoles salieron los ingresos que tenían y, tenía una edicta de 49% sobre, eh, sobre ingresos, unos 700 millones. No hay ninguna empresa ni privada que tenga ese beneficio. Y supuestamente Red Eléctrica es pública, pero tiene un 80% del accionariado, del accionariado privado, ¿no? 20% es minorista y otro 20% es, es de gestión del Estado. Es decir, hay, muchas incongruencias que hay que analizar en este sentido y, estoy totalmente de acuerdo que es muchos ámbitos que hay que analizar, que hay que verlo con perspectiva para no endeudarnos tampoco con la transición energética y no profundizar en ese colonialismo energético, ¿no? Álvaro quería, creo que puntualizar algo sobre lo que estábamos comentando. Y quería compartir un poco que dentro de nuestras reflexiones en la alianza yo creo que realmente lo que está pasando ahora tampoco pone ningún elemento nuevo sobre lo que es el colonialismo, tanto de materiales como de energía, pero sí que lo que ha hecho es acercar eh, la brecha extractivista y la ha puesto justo en las periferias de las ciudades. De manera que ahora mismo creo que tenemos también la oportunidad de ver esta transición energética como, digamos, verle un efecto pedagógico, de ver que nuestros consumos implican unos impactos que tradicionalmente han estado muy lejos, ahora están una parte de ellos acercándose a ese rural. Otra parte va a abrir minas en cielo abierto en gran parte de las, geografías del planeta. Y yo creo que esto puede servir para algo que siempre hemos visto muy lejano, para ponerlo encima de la mesa. Entonces yo creo que también una de las misiones que tenemos eh, desde Aliente es eh, decir, ¿no? ver cómo realmente esa transición cómoda de las ciudades realmente está, está sembrando pues un montón de dolores, un montón de, digamos, de agravios a, un rural que una vez más se ve un poco como el repositorio de, las necesidades urbanas y no se trata realmente, como decía antes María, ¿no? de generar ningún tipo de, conflicto, pero sí de que poner los elementos para que podamos reeducarnos de todos los aspectos que tiene la energía, que es prácticamente todo. Creo que también María decía, ¿no? consumo tenemos realmente una realidad energética que creo que es importante poner sobre la mesa. Gracias, Álvaro. Eh, vamos a entrar en otra de, las preguntas que nos traen porque sí la hacen. Varios de, los participantes hacen eh, relación a ello. Por ejemplo, Borja Prieto o Sara Gutiérrez Alonso nos dicen, ¿podrían definir eh, los panelistas qué es un macroproyecto, a su entender, porque hemos hablado mucho del concepto de macroproyecto y, y conocerlo. Por ejemplo, María, eh, para, escucharla también. María, ¿qué, entendemos o qué entiendes eh, por ese concepto del de macroproyecto? <laughs> Yo como macroproyecto entiendo básicamente el que continúa lo que decían antes también, algún, sé que ha sido Ismael, que perpetúan el sistema centralizado de las grandes potencias y además, además que, que cogen una cantidad de territorio ah, indiscriminadamente. Mm, se está viendo cómo están ofreciendo dinero a granjeros, a labradores, para que dejen su trabajo de trabajar el campo a cambio de, de, un, sueldazo <laughs> de alquilar las tierras para poner instalaciones para mí eso es una burbuja energética que, que, marca la mayoría de los macroproyectos. Uh -huh. Gracias, María. Pep, ¿lo ves igual que, que María en esa línia del macroprojecte? A veure, per mi, parlar aquest llenguatge no porta lloc. No porta lloc perquè fa molts anys un amic meu, que era profe de tecnologia alternativa a l'Open University anglesa, ho va sintetitzar d'una manera molt bonica, dient quan gran pot lo petit arribar a ser abans de deixar de ser bonic i quan petit lo gran pot arribar a ser abans de deixar de ser eficient. Per mi no hi ha macros ni micros, depèn de les necessitats que vulguis cobrir. Tu has de fer eh, el projecte amb el tamany de les necessitats que vulguis cobrir. No hi ha més volta de fulla. I normalment mm, hi haurà projectes petits, hi haurà projectes mitjans, hi haurà projectes grans, però dependrà dels de eh, usos que se li demani que proveeixin. una societat com la catalana, si volem fer la transició energètica al 100% renovable, necessitem instal·lar 60.000 megawatts, reduint enormement la demanda, eh? no augmentant-la, sinó reduint-la. Això vol dir una inversió de 60.000 milions d'euros. Si ho dividim pels habitants que hi ha avui a Catalunya, vol dir més de 8.000 euros per càpita, vol dir 32.000 euros per família. Estem tots disposats a posar-los? I si n'hi ha que no els hi posen o no volen, com ho fem? Per altra banda, hi ha entitats o persones que disposen d'aquest capital o tenen fàcil accés. Estem disposats a parlar amb ells i a negociar el com? Estem disposats ¿Establecer trabajos de colaboración, trencant las maneras de fer del pasado de enfrentamientos? ¿Estem dispuestos a hacer todo això, sí o no? Muchas gracias, Pep, por, por, la reflexión y por meter las preguntas. Como nos queda poco tiempo, eh, ya hemos explicado, se ha visto dos visiones un poco del tema de macroproyectos y voy a acercar a, Álvaro Ismael otro bloque. Eh. Eh, le he visto a Eduardo por el chat no, no me he olvidado. ¿eh? Lo que pasa es que voy metiéndolos <laughs> por, por, bloques, Eduardo, y ahora vamos a entrar en, tu pregunta y en lo que estabas comentando. ¿eh? Que mm, Eduardo Belver nos comentaba, ¿no? Eh, nadie ha tenido en cuenta los desperdicios, ¿qué hacemos con ellos? ¿no? Y Maripau, por ejemplo, nos acercaba de, ¿existe algún estudio que conozcáis sobre el reciclaje de instalaciones fotovoltaicas? Creo que son dos conceptos o dos ideas que, van unidas. Y, por ejemplo, Ismael o Álvaro, ¿eh? de algún comentario sobre estos temas que, no han aparecido en las ponencias. Bueno, yo sobre conocer proyectos, digamos, específicos, no, sí que hay varios que son, pues bueno, están ahora mismo en, fase de investigación, de, de cuán sería pues no, la tasa de, de, reciclaje de los paneles fotovoltaicos, pero sí que es verdad que hay pues un, pequeño porcentaje, digamos, de, cantidades muy ínfimas de algunos minerales que es imposible de, reciclar o es muy complicado, pues simplemente porque o igual está sintetizado o está mezclado de tal manera que el consumo energético para reciclarlo es mucho mayor que, que eh, se necesitaría en realidad, ¿no? Entonces al final tienes que usar otra fuente de energía para reciclarlo. Entonces, bueno, este sentido de, la economía circular y las energías renovables, pues es un campo de investigación a día de hoy que, bueno, seguramente haya muchos proyectos, pero ahora mismo no me viene ninguna a la mente, pero bueno, es, el futuro, ¿no? Si queremos, digamos, eh, disminuir la tasa de uso de, ese tipo de materiales que componen, sean aerogeneradores o sean paneles fotovoltaicos. También nos, eh, gracias Ismael, nos comenta Eduardo, nos, o también nos matiza, eh, y una respuesta, si te parece también rápida Álvaro, que se refería también a todo el tema de la incineración de basura para la generación de energía. Bien, eh, bueno, pues por contestar este último apunte, porque creo que el otro Ismael más o menos ha dicho lo que, lo que yo iba a comentar. Es algo que es incipiente y que seguramente hablaremos de ello, pero hay unos límites energéticos también, incluso la propia degradación de materiales y pues hace que sea muy complicado. Y en cuanto a la incineración, claro, eh, muchas veces cuando hablamos de verde o renovable, hablamos de los tiempos de, producción y los tiempos de, digamos, de, recuperación. Desde un punto de vista eh, temporal del aprovechamiento de los flujos, pues, por pues sí que podría caber una definición de renovable, pero desde mi punto de vista, algo tan nocivo para la salud y sobre todo en los aledaños de, las instalaciones de este tipo, para mí desde ningún momento, desde ningún punto de vista se puede considerar eh, renovable. O sea, en ese sentido, un poco mi visión. A veure... Um, Muy bien. Sí. sí, Maria. <laughs> No, que s'ha de tenir en compte també la, possibil la possibilitat de fer, de fer biogàs amb els residus. Residus agrícoles, residus eh, ramaders eh, i residus d'habitatges. I les plantes de biogàs s'haurien d'activar i d'animar que se'n fessin a les zones. Mm -hmm. Gràcies, Maria. Pep, Sí, respecte a la pregunta que han fet abans del reciclatge dels panells fotovoltaics, a Europa, des de que va començar ja fa anys a instal·lar panells fotovoltaics, hi va haver la preocupació entre molts fabricants de com recuperar els materials que formaven part d'un panell. Avui dia existeix una associació que agrupa els fabricants més importants del món, que és PV Cycle, que, on hi ha fins i tot fabricants que eh, a et demanen el utilizado utilitzat perquè se encargan de poder reaprofitar los componentes. Vale, muchas gracias, Pep. Y nada, entramos ya en la recta final. Os voy a dar, nada, 30 segundos a cada uno de vosotros por si queréis eh, dar una reflexión final. Y al primero que le voy a invitar para esa reflexión, después de haber escuchado las ponencias, haber escuchado las preguntas, es a Javier Oquendo. Me gustaría que, él también tuviera esa participación en esta parte final, eh, desde esa fila cero, y, le pido a Javier, nada, eh, que también en esos 30 segundos, 45 segundos que os voy a dar a cada uno de, vosotras, eh, podáis dar esa reflexión última. Adelante, Javier. Es pilla un poco de sorpresa. <laughs> Te he pillado fuera de juego, ¿eh? mi, eh. reflexión sería. Pues, en sensaciones también, ¿eh? Me gusta desde las sensaciones, también es importante. Sí, bueno, yo creo que tenemos que acelerar el paso hacia una transición, eso es evidente esa transición solo será justa cuando evidentemente responda al sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero existe y hay que buscarlo, y buscarlo significa indagar, nunca podrá ser en contra de la biodiversidad. En cuanto afectemos a ese elemento, nos estamos cargando el objetivo porque si hacemos una lucha contra el cambio climático a base de la biodiversidad, evidentemente no es el camino adecuado. Algo estamos equivocando o estamos entrando en conceptos demasiado economicistas. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que hemos de seguir peleando por que esta transición sea real, que sea distribuida, que democratice la energía, que la energía se convierta y sea considerado un bien esencial de las personas y un bien básico, como el agua, como el pan, y a partir de ahí yo creo que muchas cosas dejarán de tener sentido y otras cobrarán mucho sentido, por ser breve. Muy bien, muchas gracias Javier eh, eh, por la reflexión última. Eh, lo siento, le he pillado un poquito a Javier, pero y a ti Álvaro, a ver cómo lo encajas, porque tenía una preguntita por aquí de Ana Isabel Garrido que también decía ¿Cómo se haría la reducción de energía que comentaba Álvaro Campos? En esta reflexión final, a ver si también le damos respuesta, porque también Alberto Turón, por ejemplo, nos eh, decía lo del decrecimiento, esa, esa gran palabra tabú. ¿no? Pues es un, problema que, desde luego, es un temazo en el que tenemos que reconocer que a día de hoy no tenemos herramientas más allá de mecanismos de mercado. Los mecanismos de mercado son muy peligrosos porque son altamente excluyentes y realmente pues tendremos que identificar lo que es una energía para el desarrollo humano, lo que es una energía para la vida y lo que es un gasto de energía superfluo y totalmente insostenible. A mí hay un tema que unido un poco a lo que contaba Javier me parece muy interesante, que es que por los compañeros de, que llevan tanto tiempo en la lucha del agua, eh, en concreto Pedro Arrojo introdujo el, tema del, del agua vida, yo creo que el tema de la energía-vida, de ver cuál es esa cantidad de energía necesaria para el desarrollo de las personas y que tengamos un acceso a ella y que realmente todo tipo de consumo que vaya por encima de ahí, busquemos la manera en la que sin imponerlo, sin imponerlo de una manera, digamos, eh, no sé, es que ahí desde luego abrimos un melón muy complejo y podríamos dedicarnos no una escuela, o sea, una escuela entera de, de, de energía para empezarlo, pero desde luego sí que creo que por lo menos el volver a entender que una parte del consumo que tenemos es un bien necesario y que otra parte tenemos que empezar a, de alguna manera, vivir sin esos niveles de consumo, eso es un reto que tenemos como, sociedad y hace falta muchísimas herramientas y mucha concienciación. Muchas gracias, Álvaro. Eh, Pep, eh, eh, Ismael García, dentro de tu cierre, también nos decía, eh, ya que has hablado tú de los molinos, me parece que has sacado distintas fotografías y, así, nos decía, los molinos de viento no, resultan una amenaza para algunas aves. En tu cierre, si puedes incluir también el darle respuesta a Ismael, pues te lo agradeceríamos. Mira, solo decir, me es que antes de lo que de clausura, que yo he visto falcons y jugando amb les pales d'un molí funcionant. Vol dir que no en fem un gra massa de si són una amenaça o no són una amenaça. Jo crec que hi ha amenaces pitjors per les aus que no pas els molins de vent, i entre elles el canvi climàtic. I per acabar, vull fer la següent reflexió eh, que ja va fer Hermann Scher, un dels pares de la revolució energètica alemanya, que diu la revolució tecnològica no es dona per la tècnica en si mateixa, sinó per les persones que aprofiten les noves possibilitats que ofereix la tècnica. D'una innovació tècnica en sorgeix un moviment social. Es pot impulsar des de dalt, però el desplegament massiu es fa des de baix. La revolució energètica es basa en l'establiment de múltiples nous fets sense demanar permís als titulars de les estructures energètiques existents. I aquesta és una mica la filosofia que practiquem algunes persones. Muy buena la, reflexión, Pep, eh, que, nos has traído y le paso la palabra a Ismael para luego ya cerrar con María. Ismael, adelante. Sí, totalmente de acuerdo tanto con Pep como con el resto de ponentes, ¿no? Democratizar la energía. ¿Cómo democratizar la energía? ¿Cuáles son las primeras trabas que debemos eliminar? Debemos fomentar el autoconsumo colectivo en España. Llevamos dos años con el Real Decreto Ley 244-2019. No hemos avanzado en el autoconsumo colectivo, pese a que España el 66% de la población vive en bloques de edificios, necesitamos coeficientes dinámicos, necesitamos eliminar la traba de, eh, digamos, eh, la diferencia máxima entre, de 500 metros entre el punto de consumo y el punto de generación. También la red de distribución, yo quería abrir una pelota que ya la hemos abierto en la Fundación Renovables, eh, como decía bien Álvaro. La red de distribución es de propiedad de la distribuidora, que al fin y al cabo es un oligopolio que controla la generación. Entonces, ¿por qué no proponer hacer eh, públicos los activos de la red de distribución, porque es la última frontera entre, la, entre bueno, el consumidor activo, ¿no? Que, activo central en el sistema distribuido y descentralizado que todos queremos. Y, bueno, y social al fin y al cabo, eh, contar con la gente en cada proyecto, eh, paso a paso, proyecto a proyecto y ver cuál, cuál sí entra, cuál no, en función de siempre de democratizar la energía, digamos, entender la energía como un derecho, ¿no? Como un básico y no como un negocio. Un derecho y no como un negocio. Eh, gran reflexión final o, apunte final, Ismael. María, eh, te doy el, no sé si el honor o no, <laughs> de, cerrar lo que sería esta sesión eh, que tenemos. Luego sí le voy a dar paso a Jaume, pero una gran de las reflexiones, María, adelante. Una gran responsabilidad. Me, me sumo a lo que han dicho los otros, pero voy a coger con mi sombrero de periodista ahora lo que ha dicho Javier, de matizar el lenguaje Falta mucha información coherente, clara y bien hecha. Ah, la ciudadanía no sabe qué, cómo ni de qué manera tiene que hacer la transición energética. Y aquí habría de haber un trabajo muy importante con los medios de comunicación para que la información que puede haber, que ha llegado a 70 personas aquí, pero que no llega a la gran mayoría, sea una información clara, ah, entendible y que se pueda llevar a, a término, porque como se ha dicho y reafirmo, el, cambio lo haremos nosotros o nos lo harán de la manera que no nos gusta y no será cambio. Pues muchas gracias, María. ¿eh? Eh, el cambio, añadiría, quizás con los comentarios que habéis dicho, que visto dos palabras se repite mucho, eh, que ese cambio viene también desde, la democratización y desde el autoconsumo, ¿no? Para, que sea factible. Y, para cerrar lo, que es, lo que es esta sesión, nos vamos al taller. Digamos que cerramos esta parte de la sesión de esta tarde y nos vamos a ir al taller. Yo creo que han salido muchas ideas, muchas reflexiones que vais a poder trasladar a lo que vamos a trabajar ahora en el taller para pasar de, a esa participación y a ese paso a la acción. Eh, y para cerrar, eh, le doy la palabra a Albert Crusella, Vilaseca, miembro del Consejo Rector de, de Soma Energía. Uh, moltes gràcies, Ivan, per passar-me la paraula. Gràcies, Ismael, Álvaro, Maria i Pep, per, per les exposicions que heu fet. La veritat és que són temes, mm, o sigui, ho heu exposat molt bé i són temes, eh, jo crec que molt interessants. Uh, sí que s'ha anat repetint doncs, uh, la necessitat d'actuar, d'actuar ràpid, de, de, de la feina que queda per fer. Jo voldria uh, posar-hi, uh, com també la falca, de dir uh, queda molta feina per fer, vol dir que tenim una oportunitat molt gran per fer. O sigui, si la feina estigués feta, ja no tindrien oportunitat per, uh, per intervenir, per, per fer canvis, i com que hi ha molta feina per fer, doncs, eh, eh, fins i tot eh, doncs, des de Som Energia i, i, i, i totes i moltes associacions que estem a darrere doncs, eh, de, de poder impulsar eh, aquest canvi que, que volem. L'energia distribuïda que s'ha anat repetint, ostres, eh, eh, ho hem de, ho hem de treballar-ho per totes les bandes, totalment d'acord, i, i, i fer una transició a tots nivells, no només fer una transició energètica, sinó de, de model. Eh, realment molt, molt interessant el, el, totes les intervencions que hi ha hagut. Només volia dir que la setmana que ve eh, la Iaio Herrero farà el tancament d'aquesta escola, d'aquesta escola 2021, i que us convideu tots a poder assistir el divendres que ve. Moltes gràcies. el territori i la transició energètica ineludible. 29 d'octubre de 2021. Escola de la cooperativa Som Energia. ecodelavall.com ecodelavall.com L'Eco de la Vall. A Ràdio Les Planes. l'ecodelavall.org l'ecodelavall.org i també per internet a radiolesplanes.com.